الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد İlk olaraq e, bütün qardaşları, qardaşın e, xeyir işin münasibətinə yığılan qardaşlarımızın salamlayıram. Assalamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu. Və ilk öncə də qardaşımızı təbrik edirəm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in duası dua edilen Barakallahu leke ve barik aleyke ve cema'a beynekuma fi hayr. Allah subhanahu sizin elinizi hayırlı ve bereketli etsin ve her zaman sizi bu hayır ve bereket üzerinde saklasın. Ve tabii ki şeriatimizin her bir sahası kimi de insan hayatına şeriatimizin ayırdığı gayrı, dikkat, ona verdiği önem, ehemmiyet bu dinimizin gözəlliyinin bir nümunəsidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evlənənlər üçün dua edəndə və evlənən insanların evliliyini qeyd edəndə onlara deyərdi ki, heç olmasa bir qoyun kəs, bir qonaqlıq da olsa ver. Və evlənərkən bu münasibətlə qonaqlıq vermək, necə ki, bugünkü gündə qardaşımız da və digər evlənən qardaşlar da belə edirlər, bunu etmək Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini yaşatdırmağın bir növüdür. Və burada məqsəd nədir? Məqsəd Allah s.ə.v-ə olan şükrü təzahür etdirməkdir. Yəni, qonaqlıq verən insan Allah s.ə.v ona verdiyi bu gözəl neymətə görə həm dili ilə, həm də əməli ilə, feyli ilə şükür edir. Və bu da şükrün tamamlanmasının nümunəsidir. Çünki dil ilə şükrü əməl ilə edilən şükür tamamlayar. Və ona görə Allah s.ə.q. diləyirik ki, Allah s.ə.q. qardaşımızın həyatına həqiqətən də xeyli və bərəkətli etsin ki, qardaşımız da öz həyatına Allahın ona bəxş etdiyi gözəl nimətə həm dili ilə, həm də əməli ilə qarşılıq versin. Və dinimizin bu qədər gözəllikləri qarşısında bizim üzərimizə bir müsəlman olaraq Lə iləhə illallah Muhammedə Rasulullah kəlməsinə şəhadət verən müsəlmanlar olaraq Allaha itayətlə təslim olub, asiliklərdən çəkinən müsəlman olaraq bizim üzərimizə böyük məsuliyyətlər düşür. Hər kəsin üzərinə mükəlləf olduğu qədər məsuliyyətlə yükləndiyi qədər Allah qarşısına məsuliyyət düşür. Və bizim müsəlman olmağımız bizim Allah qarşısında böyük məsuliyyət daşımağımız deməkdir. Əgər sən namaz qılırsansa, oruç tutursansa və İslamın digər əməllərinə bacardığı qədər rəayət edirsənsə, bilməlisən ki, sən bütün bunlarla Allahın qarşısına məsuliyyət daşıyırsan. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm öz həyatında, yaşadığı həyat tərzində bizim üçün bir nümunə olduğu üçün Allah s.ə. buyurur ki, həqiqətən də sizin üçün Peyğəmbərdə gözəl bir örnək vardır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm həyatını Peyğəmbərlik veriləndən sonra 23 illik həyatını, yəni 40 yaşından sonra 63 yaşında vəfat edib Peyğəmbər s.ə.v 23 il ərzində həyatını sırf Allah Subhanahu dininə həsəd edib. Peyğəmbərlik veriləndən sonra daim Allahın kəlamını təbliğ edib, Allahın dinini təbliğ edib. Və özü də bizə tövsiyə edib ki, məndən heç olmasa bir ayə də olsa çatdırın. Orada hər birimizin üzərinə məsələ düşür. Əgər sən namaz qıla bilirsənsə, başqalarını da namaza dəvət elə. Bu sənin Allah qarşısında olan borcundur. İş yerindəsənsə, iş yerində bacardığın qədər gözəl əxlaqla, mülayim davranışla, hikmətlə, gözəl sözlərlə insanları dindən bildiyin, Allah qarşısında özünə borc bildiyin əməllərə onları dəvət elə. Və biz belə etsək, həqiqətən Allah spontananın vəsb etdiyi ən xeyirli ümmət olarıq ümumilikdə ümmətimiz ən xeyirli ümmətdir. Lakin biz də həmin o ən xeyirli ümmətin bir hissəsi olarıq. Çünki Allah Subhanahu bu ümməti ən xeyirli ümmət etmişdir. Nəyə görə? İnsanları zülmətdən nura çıxartsınlar deyə. Yəni, səbəb olsunlar insanların zülmətdən nura çıxmalarına. Və biz də insanların zülmətdən nura çıxması üçün çalışmalıyıq. Və bizim ilk dəvətimiz, ilk çağırışımız Lə iləhə illallah Muhammedən Rasul kəlməsi olmalıdır. Necə ki, bütün peyğəmbərlər Adəmdən bəri ta Muhammed peyğəmbəri edər. Peyğəmbərlərin dəvəti bu olmuşdur. Açın Quran-ı kərimin Ərab surasını oxuyun. Görərsiniz ki, orada peyğəmbərlərin dəvəti ancaq bu kəlmə olmuşdur ilk olaraq. Və bu kəlmənin mənası nədir? Lə iləhə illallah Muhammedun Rasulullah kəlməsi mənası nədir? Yəni, sən şəhadət verirsən ki, Allahdan başqa ibadətə layiq heç bir haqq məbud yoxdur. Yəni, Allahdan başqa ibadət olunacaq heç bir kimsə yoxdur. Nə canlı, nə də cansız. Və sən Allahın təkciyinə şahidliyi verməlisən. Onu həm dilinlə, həm də həyatınla təkləşdirməlisən. Yəni, tövbid eləməlisən. Və Muhammed Rasul kəlməsinin mənası isə Peyğəmbərimizin Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemin Peyğəmbər olmasına şahadət verməyindir. Bilməlisən ki, sən əgər müsəlmansansa, özünü müsəlman adlandırırsansa, sən mütləq bu kəlmənin mənasını dərk etməlisən. İnsan bu kəlmə ilə bu kəlmə ilə müsəlman olur. Bu kəlməni deməklə mənasını bilməklə, anlamaqla və həyatında onu yaşamaqla həqiqi müsəlman həyatı yaşaya bilər və özünü müsəlman da adlandıra bilər. Və Allahdan diləyirik ki, e, aramızda olan bütün qardaşlara Allah s.ə.v. ləyələnlər kəlməsini həqiqi mənası ilə yaşamağa müvəffəq etsin. Və Allah s.ə.v başı dünya işlərinə qarışır. Dünyaya qarışan, Allah Subhanahu haqqına vaxt ayırmağa səvənkarlıq edən insanların qəlbini də bu kəlməyə bağlasın. Və onları Allah Subhanahu haqq dininə, həqiqi İslam əqidəsinə, həqiqi İslam etiqadına yönəlməyə müvəffəq etsin. Və elhamdülillah dilimizdə Quran da tərcümə olunub, bir çox hədis kitabları da tərcümə olunub dini maariflənmək üçün müxtəlif kitablar tərcümə olunub və həmçinin dərslər, müəyyən mühazirələr və s. hamısı təbliğ edilir və hər kəs bunlardan yararlanıb öz həyatında, özünü Allah qarşısında xoşbəxtliyini qazana bilər. Və Allahdan diləyək ki, Allah ümmətimizə, millətimizə hidayət versin və sonda yenə qardaşı təbrik edirəm. Allah s.ə onların bu evini xeyri vərsət etsin və bu halal süfrə qurduqlarına görə Allah sana onların mükafatını həm bu dünya, həm də ahirətdə nəsib etsin. Selamun Aleyküm və Rəhmətullah.